บุ๊กทูเก้าสิบเดวินสเดชมตประโยคคำสั่งสองเลียปโมยนัวสกดโกนหนวดนุสสกุสกไปอาบน้ำนุสปราสก์ หวีผมสูสุควก โทรมานะพัสคัมบิงพัสคัมบิงกิตเเริ่มได้แล้ว ประเดกประเดกิตหยุดเถอะ เลาวคิสลาวคิติสช่างมันเบิก Baikite. พูดมันออกมา Pasakyk tai, pasakykite tai. ซื้อมันมา Nupirk tai, nupirkite tai. อย่าหลอกลวงเด็ดขาด Niekuomet nebūk nesažiningas. อย่าซนนะ Niekuomet nebūk įžūlus. อย่าหยาบคายนะ Niekuomet nebūk nemandagus. จริงใจเสมอนะ Visuomet būk sąžiningas. ใจดีเสมอนะ Visuomet būk malonus. สุภาพเสมอนะ visuomet būk mandagus กลับบ้านดีๆนะครับ grįžkite laimingai namo ดูแลตัวเองดีๆนะครับ saugokite save saugokitės มาเยี่ยมเราอีกนะครับ netrukus vėl mus aplankykite